Lau mila pertsona atxiki zituzten preso polo behijizeko kanpamenduan mila behatzeunta hogeita emeretzitik berrogeita zazpira. Gehienak Frantziako kolonietatik heldu zirenak beltzak edo magrebiarrak eta alemanek beren kanpamenduetan nahi etzituztenak. Aitzinetik ere, Espainiako gerla zibiletik iesi heldu ziren errepublikarrak bertan atxikiak izan ziren eta gero berriz Espainara kanporatuak. Eta Ipar Euskal Herriko hainbat notablek ere gertakari ilun hortan parte hartu zutela esplikatu digu ikerketan parte hartu duen Michel Estebanek. Hemen batez ere diputatu batek eramandu borroka republikaren kontra eta baita ere abertzaren kontra eh, gori horiek eh, zen ibarnegarai diputatua eh, erzizeko mera gainera eta mm, berak eh, erran ere eh, gurtzeko bat da eta hemen no, noski begi honez ikusi zuen hemen toki bat atxikitzeko eh, republikarrak. Polo behizeko kanpamenduaren historia hori zergatik ezten gehiago ezagutu ere galdegin diogu Michel Estebani historioan eh, dira hori alde oso uh, eh, itxosiak. Eh. Alde batetik frantsesak eraman zuten republikaren kontra be hori alde alemanek ez behar, noski, eta gero hemen aterbetu zuten ere kolaborazionistak, eta kolaborazionista horiek frantsesak ziren, orduan pentsa, gainera hemen tokian, hainbat erresistenza sale izan ziren, orduan zen begi honez ikusten historio hori zikintzen zen historio kasiko ofiziala, erresistentziako eh, historio ofiziala. Ikerketa lan bat egina beraz, baina oraindik badela lan egiteko azpimarratu dute liburuaren egileek.